gurekin dugu, Pascal Indo, egunan, Pascal? Egunan zuei. Eh, bozera maile gisa, mintzo zira? Edo, bai. Bai, <laughs> bai. kolektiboko bozera maile gisa. Eh, zer... Bai, zer gara baki duzu eh, susen atzoko biltzak nagusian? Hor, eh, lehenik eh, bat egitea eh, mugimenduarekin, eh, odeon eh, antzokian hasi zen dela guain bizpairu haste Parisen, eta behaz batek, o, mugimendu horrekin bat egitera, eh, oain aski dela erraiteko gizan, uh, eh, lehen gauza, bigarren gauza, okupazio simboliko bat uh, egitea baionako antzokian, egan baita ostiraletik goiti, egunero izanen dira permanentziak, um, goitzetik publikoari, eta nahi duen jendeari esplikatzeko gutxikora bera zer gertatzen den eta zer pasatzen den. Beraz, uste dut e, naiz eta gehiada guk ez ditugu gau asatuko antzokian, ez du gure ustez ez baita baita espadakoa, gure lujaldean ala ere kontaktu honak baitugu bai autetxekin, bai jendeekin eta bertze, behaz, Oain artez dugu uh, olako okupazio eh, behar, sentitzen eta atik uh, luzatzen barin bada ikusiko. Behaz, um, eldu den galean eta hemen digoiti biltzak nagusiak eginen dugu erregularki eta erabakiko zer eginen dugun eta zizugida maiten egun mugimendu adi. Hmm, Gara, nahi duzu zuen kesua agertarazi, baina ez duzu nahi errez haute uh, txekin kesatu? Ez duzu hori baita espada, eh, da baita ere... Uh, Be, <laughs> Euskal munduan badakigu zer den okupazio baten eh, atxikitia, ez da beti errez. Eh, hor, gainera, erran da, eh, naiz eta antzerkiak eta edo ikusgarri eta bertzer ziren egiten, ala ere eskoletan guretako zenbaitek badute lan pizka bat, eh, dela urte bat dugula lanik ekin, eta hor duztu aukera tipi batzuk bat direla eta eh, okupazioak eh, nun bait seatuko lituzke uh, dugun gauza tipi hori behaz ez, hor egia da, maluruzki guretako, edo berantegi hasia da historia, <laughs> edo goiz egi hasten da tiuku-tiuku lana, ez dakit bietaik bat, baina hor bat dugu ez girela arras libre. Eta gero, nahiz eta egun da amak ginen, ginen uh, atzoa antzokian, ez dakigu ez dugu neurtu alizan eh, zonbait izaitanako gintazke eh, eh, okupazio baten egiteko, diakinez uh, antzuki baten atxikitzeko uh, ogoita mar bat uh, baten permanentzia behar dela gauta egun uh, ez dugu uh, ahal hori neurtu gure artean ere ez, ba, behaz hortarako uh, joan mugimendu epelago bat tarat, baina nala ere okupazio zionizimoriko bat da, nola Eh, gau, ba, egun osoak pastuko baititugu eh, antzokiaren aintzinean. Hmm, simbolikoa nahi du egan, erriko etxeat eta nazionaleko arduradunen sustengoa baduzuela? Bai, e, nahiago izan dugu ala ere abisatu hor izanen ginela, eta, eta gainera zuzendaria, antzokiko zuzendaria zen gurekin eta egonda gurekin, bere sustengu osoa dira zitigu, nola ez, e, gugabe ezin baitu lan egin, <laughs> berak ere ez, uh, naiz publikoa izan, uh, be, kultur munduaren parte oso dira uh, leku publikoak ere, behaz, uh, eta eta gero azken gauza da publikoa bera, eh, uh, normalean gure bezeroak erran ezake, baina ez da ez dugu ikusten, <clears throat> ez beti hasteko, parte gatzen dugu gauza zain emozioa eta hor bat aburte bat ezin izan dugu Nola izanen da konkretuki okupazio hori eh, horren e, publikoa errezibitzen alko da, nola izanen da? Bai, publiko osoa errezibitzen alko dugu, eh, be, eh, ez dugu ino erabaki, justu eman ditugu bizpairu egun gu ere antolatzeko gisa, baina pentsatzot ala, kaier bat, jendearen eta publikoaren oaxak eta gozak. Egunero izanen da permanentzia bat, Eh, goizuko amaretatik eh, gaueko seiak arte, uh, antzokiaren haintzinean eta hot balin badak ahenean uh, gita, eta uh, ahera hori egin eta sigurtatu, eta ekintza kulturalak egitea ere erabaki dugu, uh, Uh, ez dakigu ze forma noino, tarako jere behar ginen entenbizpairu egun antolatzeko, uh, baina ekintza kulturalak uh, eh, egin ditugu uh, eh, eh, plaz, den plazan eta barnean eta baliteke ere uh, zonbait zutan uh, uh, atera giten oso dugu hori dena gure hartan ari gira mentzaten Eta da. Iku, bai. ikusgarri gelen uh, idekitzea egiten duzu, biztan dena, zuek lan <clears throat> egiteko gizan. Beste aldarik apenik baduzue? Ba, eh, be, aldarik apenak, eh, be, nuke, ez ditugu guk asmatu, eh? <laughs> Be, ere berdin txor dira, bon, be, biztan dena uh, eh, kultukuleku guziak bere ala behiro irikitzeko, uh, ipar dugun, <laughs> gehitu duguna da bere alan egin dintuela iriki eta ez... Uh, Uh, Parisen ezagri baitzuten plan bat txatu beharko zela ez ez gukenaituko bere ala eta gaur danik. bigarrenik eta hori lotua pixka bat, Eh, ikusiz, iparaldean uh, eh, covid 19 baduela behar bada, eh, esperimentazio gune bat izan gaitizkela irekidura honen uh, antolatzeko, ehm, ea, uh, zertarako ez, hemen egin esperientzia bat uh, <clears throat> kopiatzeko. Um, gero bala urte xuria, eh, or, teknikoa da, baina intermitentek ukandute urte xuri bat, jana baita, uh, naiz eta ez lanik, ala ere, sigurtatua zen, gure EPA baino urgunago joitea gure somaja, eh, fite jaiteko. Eldu dena gila arte, eh? eldu dena gila arte. Problema da gaur egun, ez bailin badugu kotizatzen, eh, irailaren lehenean denak gelditzen da, largoi eta mm, largoi mila intermitenten zat. Eta hor hori ezin dugu, eh, eh, jasaiten dugun eh, egoera ez da ez dugu guk sortu, uh, debeku bat egiten baitzauku lan egitea, behaz ezin gaituzte guri uh, <clears throat> leporatu uh, ez dugula uh, gure kotizazioak uh, pagatzen al, behaz hor bada <laughs> kontrasentsu bat kasik eta behaz unen luz apena bere ala uh, eh, uh, <clears throat> galdeiten dugu eta nun bait azurra zomajaren edo uh, langabezia seguru uh, erreformatik uh, ateratzea ere bere ala nola Uh, baitugu testu hori eh, uh, prekaritate oino gehiago, prekaritate oino gehiago ondituko nukelako uh, eh, oktako. Gero badira ere arazo hainitz, <clears throat> eta gurekin uh, atzo joan gira ortexibaten ikustea, Florian Zelazen ikustea, eta maialen kantaria gurekin zen, eta esplikatu alizan dio, uh, ze kaka eta ez da bertze itzik, eh, langabazian den intermiten, eba, eh, eh, den <clears throat> eta uh, intermitente bat entzat, sekulako arazoak dira, de maternitate uh, opogen uh, eta bertze, behaz hor ere bat ditugu, batzuk Eh, eta gaixotasun bajak eta bombardia gauza hainit eh, sigurtatu ez direnak eh, intermitenten zat eta, eta prekaritatean diren ba, lan bat zat. <clears throat> eta gero kultur sektorearen finantzak eta oso bat eskubide sozialak bermateko bitartekoak sigurtatzea eh, <clears throat> guti gora bera jakin behar da musikari eta artista eta munduko kutsak bat dira hainitz uh, eh, avda formazioaren zat, konji spektakl eh, oporen zat, odianz da gure uh, eh, <clears throat> sekuritetiz soziala eta bertze. E, kutsa horiek, ez baitugu uh, kotizatzen al, kutsa horiek be lan gehian dira, behaz nola kudeatu uh, uh, gauza hori, <clears throat> eta

uh, bereziki, eh, jaren dugu, bereziki, uh, uh, ebe uh, <clears throat> lujaldea izan giten, nola uste dugu guk, be badakigula lan egiten, badakigu gure profesionaltasuna aspaldi erakutsi dugu, ez dugu ulertzen zertarako lan gehiago baden uh, be kadira baten <laughs> artean diren bi uh, ikusgahien, bi ikus lehen artean, Eh, ez dugu lertzen zertarako hor lagia litaken eh, supermerkatuan baino, eh, gutxi gora bera. Daz, guk badakigu eh, hori dena ez dela logikoa, hori dena ez dela sentzugabekoa dela eta nunbaiti justizia hain badela, dela, behaz galditen dugu bere ala irek ditzaten behiz gure kultu ebe mm -hmm. esker mila, gurekin izaniko izuntan eta gure jaun eta ondoko egunak arte. Ba, gian, hale, zai